вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці ці ёсць у вас свой уласны горад дзяцінства у і ці можаце вы вось зараз у ім пабываць не ва ўспамінах а наяве ў рэальнасці яшчэ гадоў 20 таму старэйшыя людзі маглі на такое пытанне толькі глыбака і скрушна ўздыхнуць маўляў ты ж ведаеш была вайна якая разбурыла ўсе нашы гарады дзяцінства таму і не засталося ад іх нічога а Але вось дзіўная рэч 20 гадоў таму ніякай вайны не было а і ў сённяшняга пакалення саракады 50гадовых ёсць усе падставы для таго самага глыбокага і скрушнага ўздыху выходзіць справа зусім не ў вайне а ў загадкавай беларускай схільнасці да татальнага адмаўлення ад усяго што было да цябе І калі нашы суседзі з неверагоднай упартасцю і ўсенародным уздымам аднаўлялі кожную разбураную вайной камянічку і нават цэлыя замкі ды палацы, дык у нас з такой самай упартасцю разбуралі ўсё, што пасля вайны засталося. Прыклад у гэтай справе, натуральна, паказвала сталіца А ўжо ў меншых гарадах менскі досвед асвойвалі з перавыкананнем. У гэтым сэнсе старажытнаму мазыруне пашанцавала, можа быць, больш за ўсіх. Той, каму пашчасціла прыйсці на свет у гэтым найпрыгажэйшым з беларускіх гарадоў, не знойдзе сёння ані дому, у якім жыў, ані вуліцы, на якой стаяў дом, ані высокай гары, пад якой праходзіла вуліца. На месцы былой цэнтральнай плошчы, дзе колісь стаяў стары рынак у атачэнні камяніц і дзе круглыя суткі веравала жыццё, сёння пануюць пустата і бязлюддзе. быццам і сапраўды тут гадоў 20 таму прайшла вынішчальная і страшная вайна. За свой 850гадовы век гэты горад шмат разоў цалкам змяняў уласнае аблічча. Цэнтр княства, павета, в области района меў магдыбургскае права і найбуйнейшы ў Беларусі порт, бачыў пасаджаных на слупы казакаў і войска булак балаховича быў горадам дрыгавіцкім паляшуцкім габрэйскім савецкім і постсавецкім За ўвесь гэты час амаль нязменным заставаўся толькі унікальны мазырскі ландшафт, стромыя ўзгоркі ўздоўж вялікай ракі. Радыё свабода вострая брама. У сённяшняй перадачы жыццё героі і норавы таго мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу. гэтай загадкі перыядычнага вынішчэння беларускіх гарадоў дзяцінства ёсць некалькі вытлумачэнняў. Першае гэта міграцыя насельніцтва, якое за паваенны час змянілася амаль цалкам. Перадусім гэта тычыцца масавага выезду габрэяў, якія складалі ладную частку гарадскога жыхарства. Другое псіхалогія учорашняга селяніна, які запанаваў у сённяшнім горадзе. Вёсцы незразумелыя такія паняткі як рэстаўрацыя ці дух старыны. Трэцяе гэта прымітывізм уяўлення ў гарадской улады, якая не ведае прынцыпу гармоніі і замяняе яго прынцыпам парадку. Чым больш усё вакол роўнае і чыстае, гэта значыць пустое, тым больш парадку. Іншы раз здаецца, што мы жывем у перакуленым свеце, бо скажам у Мазыры у 1980-е гады галоўным ініцыятарам зносу зафіксаваных у рэестрах помнікаў гісторыі архітэктуры было мясцовае аддзяленне таварыства аховы помнікаў. Сапраўды ж, перакулены свет. Можа быць, калі ён устане з галавы на ногі, разам адпадуць і ўсе тры пералічаныя мной прычыны і тады вернуцца гістарычныя камяніцы на месца сённяшніх мазырскіх пустак, якія выглядаюць так па-марсіянску ненатуральна, што цяжка паверыць у іх доўгае існаванне у такім выглядзе пры добрым розуме. У сённяшняй перадачы да 850-х угодкаў Мазыра зміцер Бартосік адправіўся туды на пошукі гораду дзяцінства. про той мазыр якога ўжо няма про горад што незваротна знік 30 гадоў таму пра ягоных насельнікаў іхныя норавы ды звычки пра гарадскія гісторыі я размаўляю з рэдкім карэнным жыхаром мазыра які так і не пераадолеў прыцягнення сваёй малой радзімы а мой суразмоўца мазырскі трамбаніст колішні рэстаранны музыка і сённяшні выкладчык музвучэльні 55гадовы леонид куперман добра памятаю як было ў тыя гады вось гэтая вуліца якая ляжыць паралельна рацэ прыпяці то Яна іменавалася слуцкая вуліца. Уздоўж рэкі стаялі прыватныя хаты. У асноўным гэта былі дамы аднапавярховыя. А з правай стараны стаялі дамы таксама прыватнага сектара, але там ужо былі каменныя дамы з цэглы. Возле рэкі стаяў стары рычны вакзал, двухпавярховы з гасцініцай з буфетам. На рэкі многа была воднага транспарту. І былі водныя трамвайчыкі пароходзікі небольшие их именовали лапці перевозили на пляж хадзілі такія ж лапці у нароўлю э, я памятаю что вельмі цяжка было вытрымаць 4 ну, 5 часов трэба было ехаць з нароўлю на гэтым лапці а городской автомобильный транспорт были таксі у основном гэта были победы усе кіроўцы якія сидзелі за рулём гэтых таксі это были футболісты у У Мазыры была команда автомобілістаў, якая пользовалась большим поспехам. І дырэктар аўтапарка кондратьев владимир павлович и он вельмі с пашами относился до футбола и он э, садил всех этих футболистов на такси я помню был такі костылёв футболист костыль у мянушка была для любимого своего гульца можно было разом з ім прокатиться конечно и першае адчуванне, якое наведвае на сённяшняй узбярэжнай прыпяці, як пуста. Пуста на рацэ, бо беларускае рачное параходства даўно знаходзіцца ў коме пустым і ад таго яшчэ больш няўтульна агромным здаецца мазырскі рачны вакзал бетонныя скрыні універмагу і зачыненага рэстарану толькі дадаюць уражанне што знаходзішся зусім не ў вялікім жывым горадзе а ў адселеным чарнобылі і сярод гэтага вакууму як нідзе хочацца слухаць размовы пра часы калі тут было жыццё а Ці гучаў у 60-х годах ідзеш на вуліцах Мазыра? У Мазыры пражывала многа яўрэяў. Я памятаю, што куды не ідзеш, сюды на ідыш размаўлялі. Мы малейшыя дык так сцісняліся гэтага калі нашы там дзед мой да ды бабка размаўлялі на ідышы а ўждоўж ракі кожны вечар збіраліся старыя еўрыі там былі лаўкі яны садзіліся і размаўлялі на ідышы пра жыццё гаварылі пра палітыку ніколі ніхто не размаўляў вот размаўлялі у каго дзеці у каго ўнукі хто як жыве усе яўрыі занимаваць каким-то рэмеслом ось мой дзед был цесляр бабка не працавала В основном у мазыры евреи это были цисляры, муляры, крауцы, шауцы. Я памятаю, по улице по Слуцкой жил старый шовец Карпман. Было за шасси, как он шил тебе костюм. Памятаю, мой дядька одного возраста со мной. Так я ему самый первый шил костюм с клешами. Так мы глядели, как на диво некое. И я памятаю, ни в одной складочке не было на этом костюме. Э, вельми много русских ведали еврейскую мову. Mm-hmm. Был сосед дядя Миша Бабина. Так и он и разговаривал лепей, э, чем многие евреи на идыш. А как на идыш будет Мазыр, вельми пригожий город? Мазыр, что не что-то. Радио «Свобода. Вострая брама». У сённяшняй перадачы жыццё героі і норавы таго мазыра, ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу. Раскажыце пра нейкі кафе вот былі такія музыры месцы да, былі яны іменаваліся закусачныя малі вельмі цывільны від Причем не было брудно. Нет, не было. И ходили туда такие вельми нормальные, поважанные люди. Тады между людьми сновали стиплые, добрые, относины. И коли ты мне нечто заробил, так не грошами различивались, а хабаров тогда и не было, мабуть. Заходили у закусочную и выпивали, это именовалось 150 граммов водки и кружка пива, э, именовалась службовая, служебная паслужэбныя вось такія адносіны былі публіка вельмі паважаная п'яніц ніколі не было там але былі месцы ў мазыры у якіх збіраліся ў асноўным людзі якіх назвалі п'яніцы але іх было ну, па пальцам не было столькі алкашоў як сёння не не не было і і п'ющых не было столькі людзей народ неяк у другім знаходзіў шчасцем у кажуць, што для аднаўлення пладароднай глебы патрэбны сотні гадоў. Цікава, а колькі патрэбна часу, каб горад ізноў ажыў. Колькі павінна змяніцца пакаленняў людзей, каб зарадзілася свая непаўторная гарадская традыцыя. Каб людзі ізноў па-сапраўднаму абжылі новае месца, каб завяліся улюбёныя лаўкі ў парку і легендарныя кавярні, каляррытныя старажылы, гарадскія героі і знаёмыя з дзядзінства прадавачкі марозева. Непаўторныя слоўцы толькі твайго гораду, па якіх ты пазнаеш земляка на любым кантыненце і той двор, які ты будзеш памятаць усё сваё жыццё як незваротны рай. 100 гадоў ці можа 850. Насколько был город спокойный в плане криминального? Можно было спокойно ходить в годину ночи? Был спокойный город. На улице николи ни лаянки нельзя было подшуть. И я помню, что на Массер было 2-3 милицианта. Больше не было. И мы их ведали. Баян, фамилия одного была. Кошевенко был. Мазыры был. Судовный парк. Вот где зараз площадь Ленина. Так и он вот на этом месте, ближе до раки. Это старый парк. Оде зараз універмаг наш белы лебядь там была эстрада летняя існавал мозыры гарадскі духавы аркестр і кожны вечар іграл аркестр я памятаю музыканту якія гралі там в основном гэта былі еўрэі хадзілі туда і моладзі старэйшыя людзі слухали музыку з задавальненнем і гралі не толькі народныя мелодыі гралі музыку за перэт у Вася, як же, ну, вальсы народные, тусте, под Испань играли, э, карапет. А были богатые люди? Были, может быть, на этом фоне более зажиточные люди, как бы вот интеллигенция. Вот я знаю, что в Мозере считались зажиточные врачи. Вот я помню, был такой хирург Рудницкий. Вот у него была «Волга». Потом был такой доктор Пепеляев. У него была. Подпольно, может быть, кто-то и был. Хотя я не знаю. И был еще один, якого я ведал. И он был просто грузчик. И он вельми здоровый был, могутный. Тогда и не было транспорту. И он таскал на плечах меблю людям за гроши. Говорили, что он вельми э, зажиточный был человек. Мабуть, гроши хавал я. Да, и он был я уже. Вельми неприглядный вид у него был такие, он вечно ходил с мокрой сигаретой в зубах. Они говорили, что он был богатый человек. Завсёды сидел у бильярдной. Я так памятаю, что у бильярдной добрые люди как-то не вельми ходили туда. Азартные игры не особо были да, у Пашаня, у Мазыры. Так на этих людей глядели неким недобрым позерком. слухавы аркестр з габрэйскіх музыкаў, важныя парачкі ў паркавых прысадах, таксісты, якіх ведае кожны мясцовы футбольны заўзятар. Паважаны ўсімі доктар на волзе і не менш паважаны участковы міліцыянт. Няхайны жыт волат, які зарабляе немалыя грошы сваім грушчыцкім гарбом, а пасля прасаджвае іх у більярднай партовага гораду. Дзе яшчэ, як не ў партовым горадзе Мазыры маглі нараджацца падобныя сюжэты. Сёння, калі стаіш пасярод пусткі плошчы Леніна, пазіраеш на паголеную ад дрэваў старога парку узбярэжную прыпяці, гэтыя вобразы здаюцца кадрамі з даўно забытага кіно. Настолькі яны яркія, настолькі быццам не тутэйшыя і нагэтулькі чужыя сённяшняму краявіду. калісьці на гэтай вуліцы на слуцкай якая шла до рынку дзе зараз на плошчы горкага рынок там быў стары рынок была забегалака якая называлась рваная губа там працавала прадаўшыца я памятаю вельмі добра у яе была зашытая губа куды ідзем піва піць у рваную губу а трохі далей был э, голубой дунай ресторанчик акрамя рваной губы э, такой мінушка яшчэ была у рыбная крама, якая мела назву золотая рыбка. І прадаўшчыцу назвалі золотая рыбка. Она была старая. Каля ўходаў стаялі плецёныя карзіны, і там рыба была. Платва по 30 копеек, по-моему, было килограмм. Ее привозили, была рыболовецкая бригада до Припяти. Называли «Золотая рыбка», может быть, потому что она имела на этой рыбке что-нибудь, я не знаю почему. <laughs> А чуть выше был магазин ювелирный, и рядом магазин письменных принадлежностей. Мы говорили, так, письменная принадлежность, к Мише пойду. Все знали, что это к Мише, это письменные принадлежности. Э, в ресторан там, к Броне там пойду, это в буфет, значит, э, там еще, ну, все, кому надо, все знали друг друга. каля бетоннай пачвары новага рынку на вуліцы якая сваімі памерамі больш нагадвае узлётную паласу для шатла на тым месцы дзе некалі грувасціліся камяніцы старога рынку все гэтыя рваныя губы і залатыя рыбкі я марна спрабую уявіць а дзеля чаго все гэта зносілася і знішчалася что кіравала галовамі савецкіх архітэктараў якія архітэктурныя вобразы ім мроіліся а Да чаго ім хацелася наблізіць мазыр. Да Масквы Вельмі красамоўны факт. Новы рынкавы будынак стаіць пусты і нікому не патрэбны. Бо разам са старымі вуліцамі з цэнтру гораду зніклі і людзі. Калі сталі прыязджаць новыя людзі, дык на самом деле змяніўся ўклад. Мазыр стал зусім другім горадам. Больш жорсткія людзі сталі и криминал начал появляться. Але я думаю, что старый уклад изменился, когда стали евреи одержать. А вот что бы вы хотели вернуть вот у сегодняшний день с того старого Мазыра? Хотел бы, якоб вернулась та атмосфера, якая была у тих в Мазыре. Это же вельми счастливые моменты моего життя, когда выходишь ты в город, и когда идешь по улице, и всех ведаешь. Ну, конечно, и хотелось бы друзей, как рядом были Няма уже многіх, ну і за граніцы не хватает друзей дзяцінства. Варта збочыць з цэнтральных вуліц у прахалодную глыбіню паміж стромых мазырскіх узгоркаў, каб зразумець адну простую рэч. Гэты горад немагчыма знішчыць цалкам, Бо галоўнае ў ім не архітэктура, а унікальны ландшафт які не змяніўся ні за апошнія 850, ні за 10 тысячаў гадоў. Тут у палескіх джунглях працягваюць жыць мезазойскія папараці. Тут нішто не замінае гадавацца спрадвечным мазыранам, яшчаркам і чарапахам. Адсюль з мазырскага прадоння зусім нябачная чалавечая дзейнасць наверсе. радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы жыццё героі і норавы таго мазыра ад якога на памяці ўжо сённяшніх пакаленняў не засталося і следу у спустошаныя ў імя прымітыўнага парадку беларускія гарадскія краявіды могуць мець толькі одну перспектыву наноў забудавацца прычым забудавацца тымі будынкамі якія дагэтуль можна знайсці ў рэестрах помнікаў гісторыі і архітэктуры але якія былі разбураны за нашай ужо памяццю. Яшчэ адзін мазырскі парадокс, які наводзіць на такую думку новы гарадскі замак, які будуецца сёння на замкавай гары да 850х угодкаў гораду. Ён драўляны не надта трывалы і больш нагадвае стылізаваную пляцоўку для дзіцячых гульняў. Пакуль зменіцца некалькі пакаленняў, а гэта неабходна, каб такі навабуд стаў натуральнай часткай гарадскога краявіду, мазырскі замак гатовы будзе ператварыцца ў у труху. Але штосьці ў гэтым ва ўсім ёсць. Можа быць, гэта кволы струмок таго здаровага розуму, які калісьці ператворыцца ў шырокую раку і прывядзе да аднаўлення ўсяго старога мазыра. Зрэшты, і не толькі мазыра, але і ўсіх іншых беларускіх гарадоў нашага дзяцінства. ведаю што для кагосьці сённяшні расповед гучыць сентыментальна маўляў што такое горад дзяцінства і ці так ужо ён неабходны але трэба мець на ўвазе што ў перагорнутым свеце у разрад сантыментаў залічваюцца асноватворныя максімы жыццёвыя правілы не разбурай таго чаго ты не ствараў а і тады створаная табой не будзе разбураная наступнікамі. Прынамсі, нешта пасля цябе застанецца паслужыць тваім дзецям, зробіць іх мацнейшымі. Для тых, хто зусім не схільны да сентыментаў, прывяду такі прыклад. Паводле свайго унікальнага ляншафту мазыр у нашай частцы Еўропы можна параўнаць толькі з вільняй, стромыя ўзгоркі на беразе вялікай ракі яшчэ за нашай памяццю падобна выглядалі і вузкія вулкі габрэйскага гета ў паўночнай сталіцы і такія самыя габрэйскія кварталы ў палескай швейцарыі. Савецкі палітрук і там і там называў гэтую забудову жыдоўскімі клапоўнікамі. Дык вось у вільні тыя камянічкі аднавілі і зрабілі асновай старога гораду, які патрапіў у спісы сусветнай спадчыны ЮНЕСКа і цяпер там процьма турыстаў з усяго свету. А ў мазыры на месцы старых кварталаў ды камяніц толькі сонца бязбожна пячэ бязлюдную асфальтавую пустату. Thank you.